Iker eta Gazteiztik, Anaia. Anaia, zenbat urtutan nun? iru urte eta erdi eta orain bile pinten, e, oso gertu. Neikario lehizola horien eh, donostikoa, senidean eran nahia dago kartzelan. Zer bat urte nun? Ba, dago darokan eta guztira sei urte egin bar ditu, baina hau garrana da. Ni jo, Mari. Ordiziarra. Ordiziarra. Bueno, ordiziarra, seguro erra, baina ordizi bizi naiz. Bai, koinatua da. Eh, barruan me berrogei, ez, oita piko kartzelan eta etxetik kanpoa berrogei urte. Nei izena Miren. Miren. Zerat preso baten, zer zenire lagun? Arreba, kadizen. Kadizen. Ogeita bat urte. Ogeita bat urte. Ogeita bira goaz, ega, ogeita birantza. Zuexia izate, zuzenekua? Zela, apela garruzua, eh, rekordi niretzako egun polita eta fuerte sumarra da, haber gero jarraitzen duen gauzer honek. Posa daukau zetxik ez ikusten dugu jentia, ba, etortzen dala. Eta horretzen dala gure zem, eta alabarekin, baina bestiak ez da bezerre egiten. Azkenan jende guztia ez da zuri pertsonalki, baino animoak emate izkizu da Ba, gura nahiak eh, urte gutxi dara matza, baina berrogei urte kartzelan dara mamatentzako honek indarraken bate dizkio, eta, se, eta kartzelan daun denei ere, bai, ikusi da, ba, jende asko kapuiatze dela, eta indarra ematen du asko. Honen zai zaudete urtean zer? Bueno, zai igual ez, baina bai garrantzitsua dela. Mm. Emozio ugari, handia, baina guretzako eguneroko lana da garrantzitsuena. E, orain adibidez bilepinten eh, borrokan ari dira, haien eskubideen eh, alde, eta egunerokoa ez da ikusten, baina guretzako egunerokoa da zaiena. E, gaurkoa da garaipen txiki bat, baina guretzako egunerokoa da garrantzitsuena. Bidaila die autobusa ez, honek joaten die autobusa ez gube autobus eskuate ginean, baina ja oso nausia gata, oina bi hoi eskuatela. Ez da hobeste Baina oso gogorra da, oso gogorra. Hogeite bat urte esan duzu, eh? Nola mantentzen, nola txikitzen da animo hori? Ba, mantendu inbia da. Derrigorrez mantendu inbia da. Erai behin jarra emon bihotzau. Erapen eikoa daukean barruan egotia eran eskutan inorrestabo ondo, ba, animoa erban bihotzau, eta erape animoa dauke. Esperantzia beti eukitzen eh, eh, dut, sekul ez da galtzen baina hemen aldaketa gutxi izpetzen gola momentu zu Etxipen puntua sentitzen dut zuek? Bueno, etxipena ez da, etxipena hartu behar segula, baina eh, hemen beti burukatuko dugu, egite etxeak arriarte.